Արցախի նախագահային կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում երեք հայտնեց, որ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Արցախի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև անցկացնել բանակցություններ Սլովակիան Բրատիսլավայում, սակայն Ադրբեջանը չեղարկել է հանդիպումը։ Բաքուն արդեն մի քանի անգամ է փորձում է արտադրել Արցախից մարդ գնա Բաքու կամ Եվլախ այսպես կոչված բանակցությունների մենք բոլորս գիտենք ինչ է այնտեղ կատարվելու, որ որևէ բանակցություն երկխոսություն չի կարող գնալ, նրանք եթե պարտադրում են մեզ գնալ այնտեղ, ապա պատկերացնում եմ ինչպիսի խոսակցություններ տեղի ունենալու։ Այս ֆոնին Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ն փորձ են կատարում հանդիպում կազմակերպել այլ երկրում, երրորդ երկրում։ Ուրեմն սկզբից ամսի 1-ին պետք է տեղի ունենալ հանդիպում։ Նախնական Սոֆիայում հասարակական կազմակերպությունների միջև Արցախի եւ Ադրբեջանի։ Հետո Ռուսաստանը այդ ամենը իմանալով խաղի մեջ մտավ, փորձեց առաջ հանձնել եւ ամսի 25-ին հա, հանդիպումը կազմակերպել Լավրով, որի ընթացքում նա մեզ կոչեց ազգային փոքրամասնություն, որը անընդունելի էր եւ որը իրոք ցույց տվեց Ռուսաստանի իշխանության այսօրվա քաղաքականությունը։ Դա մեծ հաշվով անակնկալ չէր հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանի բռնապետն այնքան է բարձրացրել խաղադրույքները բանակցային գործընթացում եւ Արցախյան հիմնախնդրի լուծված լինելու վերաբերյալ այն ցավալի ստով է կերակրել սեփական ժողովրդին, որ նմանատիպ ցանկացած բանակցություն երկրի ներսում կխարխլի հենց Ալիևի դիրքերը։ Քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը վստահ է, որ Ադրբեջանն ամեն կերպ փորձելու է խուսափել Ստեփանակերտի հետ հավասարը հավասարի սկզբունքով բանակցություններից։ Ադրբեջանի կոնցեպտը, որ հայտարարում է արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո, մինչ այսօր ունեն դեպս դեպի մեղմացում չի փոխվել ընդհանրապես, եւ նույն ծիրի մեջ է, որ որևէ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, որևէ ինքնավարության ձև լինել չի կարող։ Հավասարը հավասարի հետ բանակցություններ լինել չեն կարող, կան ադրբեջանի քաղաքացիներ ցակումով հայ եւ իրենք մեծահոգաբար թույլ են տալիս, որ ընդունելով Ադրբեջան պետության խաղի կանոնները, այդ հայերը կարող են մնալ տեղում եւ ապրել հիշեցնեմ, որ խաղի կանոններ ընդունելը նշանակում է նաև քաղաքացիական եւ մարդու իրավունքների մի զգալի հատվածի ցերաժարում ոչ միայն ազգային իրավունքներից, այլ նաև անհատական իրավունքներից, որտեղ Ադրբեջանը այդպեսի պետություն է, որտեղ անկախ ազգությունից քաղաքացիները քաղաքացիական իրավունքներ մեծ առումով չունեն։ Սա է իրենց պահանջը եւ ցանկացած արմատյան ձևաչափում բանակցություն անկախ իրենց ռետորաբանությունից ըստ էության հակասում է այդ տեսությանը։ Այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը Սարգսյանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի խուսափի արեմտյան ձևաչափով բանակցություններից։ Անդրադառնալով Քաշաթաղի միջանցքից Կարմիր խաչի բուժարոյի առևանգման եւ Երևանից Արցախ ուղարկվող Մարտահասիրական Շարասյան ճանապարհի արգելափակման թեմային քաղաքագետը կարծում է, որ այդ քայլերն ուղղված են իրավիճակը սրելու միջոցով բանակցությունները ձախողելուն։ Սա էսկալացիայի սրում է եւ էսկալացիայի սրման ես ցավով պիտի ասեմ, դրամաբանական ելքը կարող է լինել ուղակի ագրեսիան Արցախի դեմ։ Իրենք ստեղծում ստեղծվում են հանգամանքներ, որոնք տապալում են խաղաղ բանակցությունները, իսկ խաղաղ բանակցությունների բացակայությունը Ադրբեջանը անցալում է որպես պատերազմի հնարավորություն։ Դրա մասին Ալիևը բազմիցս ասել է, դա իր բոլոր ճառերի լեյտմոտիվն է, որ դուք 30 տարի մեզ խաղաղ բանակցություններով խափում էիք, վերջում նույնիսկ Հայաստանը հրաժարվեց այդ բանակցություններից եւ մենք ստացանք լեգիտիմ իրավունք հարձակվելու։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը եւ բանակցային գործընթացն ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության ուշադրության կենտրոնում է։ Հովանիսյանը նշում է, որ թեև բանավոր ճնշումներին այս փուլում դեռ իրատեսական չէ այդ հարցում ավելի գործնական քայլեր սպասել միջնորդներից։ Ադրբեջանի վրա ճնշման մեխանիզմների մասին դժվար է խոսել։ Ճնշումը գործադրվում է։ Ես համոզված եմ, որ օրինակ արամտյան երկրները, որոնք այս կողմից են դժոխ, որտեղ իրենց առաջարկած ձևաչափերը տապալվում են, փորձում են ինչ-որ կիրառել ճնշման ձևեր հնարավոր, բայց քանի որ իրենց վերջնական միջամտության ձևը բավական մշուշոտ է, կապված ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, ռեսուրսների եւ ամբողջությամբ այնտեղ ուղղորդելու եւ այլ գործակիցների հետ, ապա նույնիսկ դժվարանում է մասել թե որն են այդ մեխանիզմները։ Բայց որ Զանգը, Բլինկենի եւ այդ դեսպանների ներկա լինելը Կորնիձորում եւ այլ դա ճշմարտ մի մասն է եւ այսպես նախերգանքն է, դա միանշանակ է, բայց ցավոք ի տարբերություն օրինակ Ռուսաստանի դեմ դեմ Ադրբեջանի դեմ միասնական մեխանիզմ եւ պատկերացում ճնշումների դրգոհություն չունի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, թե Երևանն ու Բաքուն պետք է դիմեն բարդ փոխզիջումների։ Քաղաքագետի կարծիքով Ադրբեջանի պահանջները շատ առավելապաշտական են եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի տեղի տալ դրանց։ Անկլավներ լիակատար հրաժարում Արցախի աջակցությունից, բացի ինչ որ մշակութային ընդհանուր կապերից։ Ադրբեջանը քանի որ մնալու է ճշնամական երկիր, բայց այդ ամենը չի խրախուսվելու եւ ցանկացած կապ Հայաստանի հետ աստորեն կիսալեգալ կամ անլեգալ վիճակում է լինելու։ Դա էսի զիջումը, միջանցքն է զիջումը Հայաստանի տարածքով։ Գլոբալ առումով Հայաստանը պետք է հրաժարվի ռազմաքաղաքական միավոր լինելու ցանկացած հերանեկարից։ Սա այն է, ինչ պահանջում է Ադրբեջան։ Հիմա սրանից ո՞րն է Միլլերը համարում ընդունելի, չեմ կարող ասել։ Արմեն Հովանիսյանը նշում է, որ Ռուսաստանն ընդդիմանում է Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ բանակցություններին, քանի որ այդ ձևաչափի հաջողության դեպքում կկանգնի տարածաշրջանից դուրս մղման վտանգի առջև։ 20 թվականին կատարվեց Մինսկի խմբի փաստորեն ձևաչափի, չասեմ ոչնչացում, հա, բայց դիվերսիա էր այդ ձևաչափի դեր։ Եվ այդ դիվերսիայում Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ դեր խաղաց, բարակապակցություն գողոտնից դուրս եկավ, այսինքն համանախագահներից մեկը մասնակցեց այդ ձևաչափը փակելու դավադրությանը պայմանական դավադրությանը, պայմանավորության գալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Եվ հիմա ցանկացած ձևաչափ, որը գոնե հերավոր կերպով հիշեցնում է Մինսկի խումբը կամ նմանատիպ ձևաչափեր Ռուսաստանի համար փաստորեն բոլոր ջանքերի տապալում։ Եվ երկրորդը, այսպեսի հակամարտություն չկար մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մինչ 22 թվականը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև այսօրվա պայմաններում նմանատիպ ձևաչափը կարող է նշանակել Ռուսաստանի ընդհանրապես հերացում Արցախի կարգավորումից եւ կրկնում եմ հարավային Пинков прослыть. Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում 3 երեկոյան գրառում է կատարել հույս հայտնելով, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանական քաղաքականությունը նոր առաջ կդադարեցվի միջազգային գործուն ու խիստ միջամտության արդյունքում։ Նա նաև նշել է, որ նախատեսում է մի քանի օրից բացառիկ հարցազրույց տալ Արցախի հանրային հերոստատեսությանը ներկայացնելու համար իրավիճակը, ռիսկերն ու հերանեկարները։ Այդ հարցազրույցի ընթացքում անկասկած կհնչեն հասարակությանը հետաքրքրող շատ հարցերի պատասխաններ։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական стакан.